Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatý diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sírny kotol. Nevedel som, čo by som mal Jánovi a trom priateľom ponúknuť na záver krátkej návštevy v mojom rodnom meste. Detskú nemocnicu v Čermeli, zregulovaný hornát, zabahnené jazero vodných športov nedaleko Krásnej, opustený lom nad mestom, mesačnú krajinu okolo demontovanej fabriky na výrobu tehál, vydratý, umelý lyžiarský svah nad mestom či nedaleké zoo. Ukáž mi rieku. Jánov hlas sa zlomil od dojatia. Prešli sme za železničnú stanicu a ukázal som mu zredukovaný hornát. Tento potôčik, prikývol som. A čo tak maratón? Napriek tomu, že mám iba 22 rokov, bežal som už dva razy maratón. Jána aj ostatných moja ponuka oslovila. Tento raz to nebol medzinárodný maratón mieru, ale medzinárodný multikultúrny maratón a v ňom zvláštna cena pretekov náboženstiev. Pri štarte odmietol bokáciu z dres aj číslo. Bech chcel absolvovať v civilnom obleku, nenápadne, hoci by mu vo vreckách štrkotali kľúče, grifel i pečatidlo. V behu na dlhé trate nemohli chýbať jezuiti. Grodecký s Pongrácom nezaváhali. Kryžin chcel kolegiálne bežať s nimi. Húževnatý Chorvát bol prísľubom. V tom mi počas rozcvičovania zamával Újo. Pred týždňom som bol za ním v robote, v entomologickom ústave, kde mi ukázal farmu. Chováme muchy cece. Musíme ich vyhubiť. Okolo roku 1906 zomreli v Ugande na spavú nemoc 4 milióny ľudí. A čo s tým? Likvidovať. Chytať do sietí, nasadiť insekticídy a podobne. A podobne? To je čo? Chovné klietky. Sú v nich muchy privezené z Afriky alebo Južnej Ameriky. Takto ich krmíme. Vyhrievacie platne, na nich je v miskách pripravená hovedzia alebo bravčová krv z bitúnku. Vy ich pestujete? Akože? Produkujeme sterilizovaných samcov – samčekovia sa ožiaria a potom vypustia do voľnej prírody. Genocída. Zredukujeme muchy cece na minimum. Nemožné. Na ostrove Zanzibar v rokoch 1995 až 2000 bol úspešne vyskúšaný tento spôsob likvidácie. Hovoríš ako z bedekra. Musíme vybudovať efektívny systém na produkciu samčekov. Musíme. Dobre platený artikel. Vypúšťame od nás také muchy, ktoré sú schopné konkurovať samcom vo voľnej prírode pri oplodňovaní samičiek. Od nás? Zo Slovenska? Z Košíc? Nemôžu z tých klietok uletieť do mesta? Strýko sa zasmial bujaro. Teraz bol Jozef Stieranka. <laughs> Frcal si si do gatí. Siete sú pevné, kontrolované. Ale čo keď jedna uletí? teoreticky je všetko možné. Veď píšeš diplomovku Mucha CC v Košiciach. Ujo sa piskľavo zasmial. Teraz ako Joži Heteš. Tá bola v meste od nepamäti. To by bola téma diplomovej práce. Výstrel štartéra. Vypustili krdeľ holubov zo všetkých kontinentov. Nemôžu byť medzi nimi infikované s pavou nemocou alebo s muchou cece pod krídlom? Chcel som sa na to spýtať strýka, ale ten stál pri štarte a my sme mali za sebou prvý kilometr. V meských ampliónoch znela prísaha maratóncov, ktorú čítali deti s výborným prospechom. Navrátiť behu jeho pôvodnú podobu. Dodržovať čistú dogmu behu – presadiť nové formy, všetko postaviť na príprave, spropagovať svoju metódu, dodržiavať disciplínu pri stanovení cieľov, ustáliť najvhodnejšie spôsoby, kontrolovať účasť i priebeh, no aj zvolený štýl. Dôležité bude dodržať to, čomu sa verí srdcom, brainstorming počas behu, polikonfesionálnosť, sociálna disciplína a národná identita, partikularizácia spoločnosti – formovanie oddelených a odlišných spoločenstiev, vládnucí univerzálny kapitalizmus, antisemitizmus, antiklerikalizmus, individuálna psychologická príprava jednotlivých družstiev. Máme pevnú štruktúru, hierarchickú organizáciu, armádu vzdelaných trénerov, sieť moderných škôl na čele s univerzitou, najvyšších hodnostárov, solidný majetok a ďalšie materiálne zdroje. Po piatom kilometri dýchová hudba nedaleko predajne Ryba. Bolo to prekvapujúce. Všetci bežali maratón podľa starých bedekrov, teda nie dookola po meských uliciach, ale na trase Košice, Seňa a späť, ako v časoch môjho detstva. Chcem vidieť južnú hranicu. Chcem pochopiť, prečo Košice už nie sú hlavné mesto Horného Uhorska či Sedmohradska. Neoficiálne sú hlavným mestom východoslovenského kraja, štvrť milióna obyvateľov. Bokacius žul voňavé drievko, aby mu nepáchlo počas behu z úst. Uznával antiku, vo svojich veršoch neraz imitoval Horácia, Ovídia, v satire Marciala, preto neprekvapovala ani jeho vzťah k maratónu, ktorý vnímal ako metaforu. Maratónci bežali z mesta von, k bývalej hranici s Maďarskom. A nečakane mladli. Spomínali na školy, miesta, ktoré navštívili, časy, keď chceli zachrániť svet. Ľavú skupinu dobehol Šándor Máraj, bežal v lakovkách a fajčil. Sem tam si uhol z čutorky Tokaj, ba keď ho predbiehala fitnesska v šortkách, ponúkol aj ju a ona vypila do dna. Vyrazila ako strelená. Bežala s kippingom, čo je maratóncová smrť. Či na celom svete hnusnejšie môže snáď byť, ako žena naliata vínom, ktorá uprostred mesta pobieha, stratiať svoj um? V ústach nielahodnej reči, z úst sa už sťahuje zbožnosť, hamba za zo srdca, z líc. Sotva tak po dolinách i horách bakchantka šalie, odkrýva nemravné lono, bakchom ver natchnutá súc. Muži, vás obvinujem, no počestných Rimanov chválim, svoje fúrie radšej krotili, vezmúcky. Máraj aplaudoval zadýchčanému Bokaciovi, ktorý dostal šľachtický titul za dielo. Bokacius však nevyužíval honor poeta laureatus potom, ako ho na cisárov príkaz zatkli a 5 rokov väznili na Praskom hrade. Chcel som Košiciam iba dobro. Mňa zabasnúť? Ale si ušiel. Bokacius prikývol. Humanista nie si raz a dosť, ale navždy. Potom vystrelil ruku k Márajovi. Týkaj mi. Všetci sa zasmiali. Ketelež nebeží? Alvin si poznamenal, že Ketelež varí v cieli guláš. Du, du, du, du, du, du. Keď maratónci vybehli z mesta, sformovala sa skupina lídrov z troch táborov – evanielického, katolíckého a reformovaného. Od začiatku nasadili nebezpečne prudké tempo, márne som ich brzdil. Oni však vedeli svoje. Približovali sa k ním Turci a bežci občianského združenia MOR – Prekvapujúca bola účasť ďalších pretekárov. Z Prešova prišli grécko-katolíci Gojdič s Hopkom, no tiež 24 popravených evanielikov a 4 reformovaní, potom i generál Karafa. Nemohol chýbať ani pravoslávny pop Igumen či židovský rabín Melchizedech. Ján Ámos Komenský ako biskup jednoty Bratskej nesplňal jedno zo štartových kritérií zostavených aj v duchu vitemberskej ortodoxie – aj za rektora Prešovského gymnázia ho odmietli i kvôli chiliazmu. Kto si citoval múdrejšieho? Netreba pripustiť, aby líšky pustošili vinicu pánovu. Napokon Komenského na základe všeslobody vyznania pustili na štart. Podobnú benevolenciu prejavila žiri aj v prípade 19 obesencov, ktorých povešali Nilášovci, keď počas druhej svetovej vojny obsadili Maďari Košice. A už tu bola prvá občerstvovacia stanica s nápisom Krajinský snem. Každá skupina pretekárov mala svojich občerstvovačov, ktorí im ponúkali nápoje, podporné prostriedky, no i psychologickú prípravu. Napriek úsiliu harmonizovať názory v peletóne však napätie nepoľavovalo. Odrazu sa objavili vľavo i vpravo jazdci v dobových kostýmoch zo 16. a 17. storočia. Rozmýšľal som, či sú súčasťou osláv mesta alebo prieskumnými hliadkami, ktoré vtrhli do krajiny. V diaľke sa objavovali stále väčšie a väčšie jednotky ozbrojencov. Bočkajovi hajduci, Belgiozovi cisársky žoldnieri, Rákociho jazda, Tojfenbachovi pešiaci, ktorí pokorili Turkov – voje Zigmunda Bátoryho, jednotky Žigmunda Forgáča, ho Kurudskí povstalci, všetci rozhodnutí pomáhať svojim. Množstvo železa, hrotov, ostria, trhavín, nástrojov smrti. O chvíľu, asi tak na 20. kilometri sa to začalo. Vojna! Výkrik zo skupiny bezcov vľavo pôsobil elektrizujúco. Aká? Medzi katolíkmi a luteránmi. To nám ešte chýbalo. Masa bescov ožila. Celé pole pridalo. Bolo niekoľko alternatív. Predbehnúť udalosti, pridať sa, uhnúť, oponovať, dobehnúť do cieľa a potom sa uvidí. Hrnulo sa to však ďalej na nás. Povstanie sedmohradských veľmožov proti viedenským Habsburgovcom. Bočkaja proti Viedni, útoky Nemcov proti Maďarom, povstanie Betlena proti Viedni, Rákociho proti Viedni, boj evanielikov s kalvínmi, uhrov s rakúšanmi, slovákov s maďarmi, rusnákov s ukrajincami, košičanov s prešovčanmi, komunistov s kapitalistami, pankáčov s buzíkmi, slovákov proti Čechom, pravičiarov s ľavičiarmi, kresťanov s mohamedánmi, feministiek s brutalistami, slovenských Maďarov s maďarskými Slovákmi, maďarských Maďarov s nemaďarskými Maďarmi, hej Slovákov s nehej Slovákmi, Maďarov s dvojitým občianstvom proti Maďarom s jedným občianstvom, Slovákom s jedným pilierom proti Slovákom s dvoma piliermi. Z oboch strán cesty maratóncov obklopovali vojaci v najrôznejších rovnošatách. Boli pripravení zasiahnuť proti bezcom. Šable nad hlavou, kopie v rukách, kúše natiahnuté, jazci, pechota, delostrelci v obrovskej mase, rozhodnutí brániť svoju svetú vec. Jeden povel a... Pomaly sa k nám priblížil autokar s otvoreným vrchom. Sedeli v ňom turisti v dresoch, na ktorých bolo označenie štátu, odkiaľ pochádzali. Brazília, Uruguay, Čile, Sudán, Egypt, Etiópia. No, bolo vidno aj Inda v turbane, Číňana, i Japonca. Nadšene tlieskali nášmu behu, ale tiež vojsku okolo trate. Páči sa im to ako atrakcia? Karneval? Otázka zadýchčaného Jána Bokácia bola na mieste. Nie, ako prejav viery, ktorá prekonáva všetky prekážky. Pongrácová odpoveď bola mechanická a ako vždy optimistická. Ja som však cítil veľké nebezpečenstvo. Nad bojovníkmi totiž poletovali muchy cece. Nebolo ich veľa. Ale podľa farby, ktorú im naordinoval Ujo Heteš, bolo jasné, že sú z jeho laboratória. Vedel som, že ak poštípu celé vojska je s Košicami koniec. Všetci predsa mierili k mestu, aby ho obsadili a nastolili novú moc – Uvedomil som si, že svojou diplomovou prácou som rozpútal čosi, čo sa mi vymklo z rúk. Jeden povel a vypukne tretia svetová. Čo s tým? Vykrútil som číslo uja. Nebral. Určite už v cieli popíja burčiak a s partiou najbližších preosieva mesto, svet, kozmos, ako to zvykli robiť pri podvečernom šachu v Slávii. Penzisti. Emeritný profesor, bývalý riaditeľ archívu, 80-ročný kanonik, prokurátor, ktorý preliezol cez štyri režimy Hovoria aj o tom, ako turisti, kresťania z neeurópskeho sveta prichádzajú obdivovať naše pamiatky, Košický dom, poslednú gotiku na východe, o inšpiratívnom martíriu troch kňazov, čo pre svet znamenáme. Vypuknutie vojny však stále hrozilo. V panike som vytiahol príručku vydanú Centrom európskych grantov v Bruseli a začal som študovať inštrukcie – Predstava, že sa africké potvory CC spečú s miestnymi slovenskými, čo slovenskými, ale stredoeurópskymi beštiami, bola hrozivá. Mucha CC spárená s ovadom, kopulujúca s osou, sršňom či komárom. Tie dôsledky. Nedostatok spánku. Alebo naopak lenivý, nedvížný stav. Halucinácie, bolesť, strata koordinácie, tela, ducha, utrpenie, bolesť, agresia, únava a nakoniec kóma. Bol som bezradný. Odbehol som strate. Kľúčkoval medzi jazdcami, pechotou, husármi, až kým ma neosvietila myšlienka. Vytiahol som z príručnej taštičky sprej, starý dobrý biolit a začal ním striekať na všetky strany. Zdá sa, že zabral. Muchy zmizli. Rozprašovač pôsobil na militantov upokojujúco. Začalo pršať. Hlavy vychladli. Bolo treba bežať. My, ktorí sme si dobre rozložili sily, sme predbehli niekoľkých bežcov, ktorí sa nám po štarte stratili z dohľadu. Na ich tvárach sa zračila bolesť. Beh im spôsoboval utrpenie. Niektorí strácali koordináciu, padali na zem, no ich nohy strojovo v krčovitých spazmatických tykoch pokračovali v behu na zemi ako muchy s otrhnutým krídlom, ktoré sa vrtia okolo svojej vlastnej osy. Ruky pritom zatínali do dlažby, biele trenírky mali pošpinené od hanačky. Chvíľami jedna ruka mávala na súhlas, druhá sa ju usilovala znemožniť. Iní bežali so zatvorenými očami, ďalší s vytreštenými. Niektorí sa rozprávali sami so sebou. Nedobehneme, sme na dne. Väčšina z nich však napriek všetkému prebehne cieľom. Stále ako nezmieriteľní súperi. S pocitom, že sú lepší ako ten druhý. V úsilí presadiť sa. Tvrdohlavo dominantné ja. A predsa ich čosi spája. Že by viera? Niekedy je to dosť. Splniť Bokaciovi jeho posledné želanie znamená využiť noc múzeí a tak trochu podvodom sa dostať bočnou vežou domu na jej úplný vrch. Bokacius chcel vybehnúť po schodoch ľahkým krokom, ale po maratóne som ho musel pri chôdzi podopierať. Bola tma, no on šiel po pamäti, ako by tu bol zvonárom. Hore sa poobzeral na všetky svetové strany a začal deklamovať. Košice nad našou kráľovskou vlastou, nad blahom ochotné bdieť. Vy, čo nás silou chránite, takisto tieto hľa kraje. Toľkokrát udatné srdcia vojakov vediete v diaľ. Úžasné mesto, jak vy, je básnikom náročnou témou. Keby som zabudol dať v básni, zásluhu máte len vy. Rozlohou síce ste malé, no slávnou povesťou všade rozľahlé, všade, kde má len hranice široký svet. Od vás je závislá zem aj to, jak veľmi sa skveje chovanec Martov v cisárskych zbraniach oddaný šík. Podľa mňa nebudú opustené ostatné mestá, kým nám budete šťastným pánom a ochrancom vy. Prvé v zručnosti vojenskej vládnete. Úhorské mužstvo úsudkom vaším sa riadi, zanechá role a pluch – bez vás nič. Bez vašej slávy nič nezmôžu ostatné šíky, ktoré združuje v jedno vaša tak udatná čnosť. Stačilo. Bol zarazený, že som mu vstúpil do prednesu, no jednak ho nikto nepočúval, jednak sa na neho mesto vykašľalo, keď sa doň vrátil po úteku z praskej basy. Vnímal to ako nevďak, Počas piatich rokov, keď bol preč, sa zmenili pomery v Košiciach. Nový Richtár, noví senátori, ako vravel Molier, iní ľudia. Niektorí starí síce zostali, ale mandolíny boli preladené na nové melódie. Okrem toho, cisárska strana rozhlasovala na všetky strany, že Bokácius prestúpil na katolícku vieru. Klebeta je vždy nebezpečnejšia, keď sa do nej pridá niečo pravdy – Vyšlo mi raz aj v tajničke časopisu Život. Keď sme zišli z veže, zazreli sme v tieni Urbanovej veže stáť troch kňazov. Videli nás. Jánovi to nebolo príjemné. Modlíme sa za vás. Ján sa tváril, že tie slova nepatria jemu. Pongrác mi podal CDčko. Traja kňazi naspievali song na Bokaciov text o Košiciach a paralelne s jeho prednesom na veži domu premietali pre obyvateľov mesta na veľkoplošnej obrazovke pred domom potravín túto nahrávku. Preto ten minimálny záujem Košičanov o Jánovu nočnú recitáciu. Vraví sa tomu programový kix či programová dubleta. Jednoducho EHMK má v osobe tohto organizátora z Bardiova isté rezervy. Ján si čosi šomral po podfúzi, robil sa, že tých troch nevidí a zamieril poza kaplnku svätého Michala k dolnej meskej bráne. Práve vtedy vyšiel mesiac. Bokáciu zastal. Luna plávajúca slobodne po nekonečnom nebi je rovnaká nad Prahou, Košicami, Kavečanmi či Heringešom. To mesiac ma na chvíľu zmiatol v mojom presvedčení – budem si v zúfalstve svojho 5-ročného väzenia obrízať nechty? Rozlúčim sa radšej dobrovoľne so životom. To som vedel z jeho pamätí. Dva neúspešné pokusy o samovraždu. No a čo? Kto je bez viny, nech hodí kameňom. Jedna z posledných tlačoviek – Chcel som sa Bokácia spýtať, komu patrí. Či je Nemec, Lužický Srb, Maďar alebo Slovák. Prešovský či Košický mešťan, ale hambil som sa. Možno by mi Bokáciu zodpovedal, že je humanista, že písal po latinsky. A Čonka Báči doplní odpoveď, ukáže na Jána a tých troch, čo sedia po jeho pravici. Snáď nebudeme ďaleko od pravdy, keď prehlásime, že nepatrili výlučne ani jednému národu ale že sú spoločným kultúrnym dedictvom všetkých národov v dobových historických súvislostiach. Toto by chceli počuť všetci tí predstavitelia európskych grantov, vrátane lokálnych. No prihlásil sa ten provokatér Skiba. Je pravda, že na mieste, kde voľa kedy stála pred Košickou knižnicou Gotwaldova socha, bude minaret? Nikto z kompetentných nereagoval – Keďže ďalšie otázky neboli, vedúci tlačovej konferencie ohlásil jej koniec. Po tomto oznáme Bokacius vstal a odchádzal dverami vpravo. Vstali aj traja umúčení kňazi, ktorí sa pobrali vľavo. S Bokaciom si nepodali ruky, ako by aj mohli. Dvaja z nich mali v náručí opäť sťaté hlavy. Pongrác mal i rozdrvené prsty. Nedostal som odpoveď! Skiba sa zasmial na celé kolo. Slová zanikli v hluku odsúvaných stoličiek. Vedúci tlačovky nechcel naťahovať jej priebeh. O pár minút začínal na nedalekom zimnom štadióne hokejový zápas a väčšina novinárov sa ponáhľala, aby stihla úvodné buly. Keďže nastávala chvíľa rozlúčky, pozval som všetkých štyroch do predajne Exisportu, aby som im daroval nejakú spomienku na naše stretnutie. Regály boli ešte stále plné šiltoviek, šálov a dresov s emblémom nedávnych majstrovstiev sveta v hokeji. Bokaciu siahol po šiltovke, nasadil si ju a naozaj mu sedela. Spolu sme sa vycierali do zrkadla. Prikúpil som mu aj odznaky, prílbu a dres. Kňazov zaujali šály s helvéckým krížom, dali si ich okolo krku, skryli tak rany, jazvy, krv. Na stanici, kde organizátori oblepili steny modrastým papierom s emblémom MS 2011, si Ján šomral popod fúzy, že mesto žije, dáva o sebe vedieť v regionálnom, celoštátnom i medzinárodnom meradle. Skur Bratislava! Vysvetlil som Bokáciovi, že sa ozval len zabudnutý fanúšik, že lokál patrioti s dešpektom hľadia na metropolu. Bratislava im nedopriala ani jeden zápas národného mužstva v meste na východe. V metropole ešte aj pes breše centrálnejšie. Požičal som si výrok jedného Poliaka. Bokacius to nepostrehol, vyprskol do smiechu. Potom zvážnil. Za našich čias to nebol prešporok, ale Viedeň. Skur Viedeň. To sa mu páčilo. Rozosmial sa na celé kolo. Tlieskal si po stehnách, dokonca mi dal priateľský buchnát do chrbta. Ja som taký, aký som. Chcem byť stále sám sebou. Trom kňazom sa zdalo, že stanici chýba duša, že sú tam len obchody, ale žiadne miesto na kontempláciu. Staničný hlásateľ oznámil odchody vlakov do Polska, Maďarska, Nemecka – a Chorvátska. Môj strýko Heteš Stieranka bol starý ako Praha, takže mohol poznať aj Bokácia. Býval v starom mešťanskom dome pri hlavnej ulici. Od jary do jesene sedával v miniatúrnej renesančnej záhrade medzi stenami domov v kreslách s likovým úpletom, ktoré pamätali ešte českú secesiu. Na stolíku bol zoradený štôsik bokaciových kníh. Strýko bol jeden z tých košičanov, ktorý na otázku, či sú Slováci, odpovedal Igen. Jasne počujem jeho prefajčený hlas. Zdá sa mi, že ho vidím ako šmúhu. Strýko bol z tých košičanov, ktorí v maďarských kúpeľoch Tapolca na otázku, či sú jeho príbuzní a priatelia Maďari, odpovedal maďarsky, že sú košičania. Zdá sa mi, že nad hlavou vidím archaniela, ale je to prasknutá roleta akéhosi okna. Kto si ju myká a hreší Himmelhergott. Keď strýko pašoval bravčovú masť z podkarpatskej Rusy na Slovensko, na otázku ruského kapitána, či je Ukrajinec, Maďar, Rumun, Poliak, Rus alebo Slovák, odpovedal, že je Košičan. Nenávidel zvyšky uhorskej noblesy, čo zostala v meste ešte spred prvej vojny. Liatinové kreslá s dreveným dnom či arabeskové ozdoby na besiedke v parku pri železničnej stanici, kde sa mešťania zvykli prechádzať v nedelu po obede alebo posedávať pri fidlikajúcich muzikantoch ľahkých melódií od lehára po Štrausovcov. Keď napokon otvorím oči, strýko ma schmatne za štátne pyžamo. Konečne. Ešte máš muchy z tej cece? Boli sme tam všetci. Veľká rodinná slávnosť. Strýko, 90-ročný luterán, stará mama, 90-ročná katolíčka z Levoče, bratranec Luco, ktorý má ženu Kalvínku, pôvodom z Užhorodu, jej otec bol pravoslávny pop a matka židovka. Pustili sme sa do obrovského ovarového kolienka a neozývalo sa nič, iba cmukanie, mľaskanie, grganie, vycuciavanie, odrhanie, chrúmanie. Alebo to bol paprikáš? Hríbová polievka s mrveničkou? halušky s brinzou, halásle, hečepeč s prézlami. Počúvali ste piaty diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sírny kotol. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, Zvuk Peter Krajčovič, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024. Ah.